mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu kuba afise telefone zo mu ducanye telefone fixe ni 22 25 43 25 22 24 66 ubusa kabiri ntwaye kaze Claude Sanganiro hari ikintu umuntu yifuza akagisaba imana ishimitse kuronka umufasha umutegarugori usangira akabisi n'agahiye mahiko no mu marishwa akwaga sauti yambya ubumwe bukabandanya inka mu yanjye inka itekera amaye umunyanya wa mbere ku murongo alo Ah, munyanya amaze kuva ku murongo nibutse abakura muri kino kiganiro ko mwivuga izina aho muherereye maze mukatubwira amakuru tutashe kumenya umuntu arivuga atubwire aho aherereye atubwire umutumba ariko atubwire kake rimwo maze aheza ashikiriza amakuru tutashe kumenya kuri hadisanganiro twakiriyeho undi munyagikumirungu alo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza tugarira nande ikizare meti mm. karamba eh remeji karamba ni mu ni mu komine iyi komine buhiga mm karusi nagomba gushikiriza mhm yeme ibiciro isabune zabaye ndasenga mm, isabune igurwa gute ngahe buhigaga remeje isabune twaracu cyane ubu mm. mbega isabune ko ziri ubwoko bwinshi aho ushatse kuvuga iyi isabune ijya nini isabune yirabura ijya nininya remeje yamaze kuva ku murongo ariko yari yashikiriza icyumviro ko aherereye isabune zibye undi munyari ku murongo alo amahoro amahoro cyane tuganira nande muganira nange ndakoma nantere ariyasi gateka mm, gateka mubaheye imurengeza mm-hmm. eh, muri komine ntanda intara ya rubanda mm, amakuru yo ngaho imurengeza n'ayahe eh, ni ukuri hari umutekano udasanzwe ntangere mm-hmm. mugabo rero hariho ibarabara ry'indwi riva ku musenyi rija igihanga mm-hmm. iryo barabara ni kw’imvura igiye kuba nyinshi rigiye kuba nabi tosaba bazukutse mm, gifashe gute neza na neza uri kuragiganira ko atariye yari imeze nabi bidasanzwe kandi imaze kurivuga iminsi itari mikeya mm, mbega ubwa mbere ritaramera nabi ryari rimwe ikaburimbi ryari rimwe ikariyeri oya nta kaburimbi ryarimwo ahubwo dusaba abo ridushyiriramo ikariyeri kabisama muga ikaburimbi kazoza mu nyuma muga cyangwe mm. bagashyiramo na nyakaburimbi mm-hmm. Ama ikindi kigira kabiri urakeneye amatara kabisa regide abigejwe kabisa azavuga icyo natwe yaduhoye viraje ya gatanu ntigira amatara gisagara cya murengeza ntikigira amatara none yarahigeze gatetse twama twakomye indura kibaduha amatara natwe ibindi bisagara byose byararonse amatara mugabo twebwe twarayabuze kumbura ababigeruwe ariko barakumva kucyumvira cyawe kuri baze barabe nuko tuyakeneye amatari gisagara cya gatanu n'igisagara mm. cya murengeza mhm. hano ikindi kigira gatatu mhm. ubu twatanguye uburimyi bw'umuceri mu ntara ya bubanza bagira mm. dusabe no abantu bajejwe iby'ifumbere baturungikira amafumbere menshi barungika amasikaniya menshi burema mhm. kugira ngo turabe ingene umwimbu woba mwiza cyane uyu mwaka none mwakwede nta mwimbu mwarose oya amazi yadukikiye ko kubera mm. rwa rugomero rwabomoka mm. nta mwimbu twarose ifumbire nayo byagenze gute ifumbire yarabonetse buhoro buhoro ariko nuko twarashimye mugari cyagiye kutwika cyane n'ayo mazi urwo rugomero rwabomotse n'ubu urugomero bararukoze rumeze neza n'ukuri umukuru w'igihugu turamushimira ijana ku ijana n'ukuri yarakoresheje ingufu zose ubu amazi aza neza cyane ego nuko yitwonsaba umuntu ajejwe ibintu by'ifumbire n'ukuri arungika ifumbire hakiri kare kuko n'ukuri tutonze ifumbire nta cuboneka kugira mwigeragereze hakiri kare yego hakiri kare kabisa kuko ubuze ifumbire kare n'imirima ibipfuye ubu agaceri twizere ko kazoca gasubira kumanuka yego gaye ubu ho nyene twarose amazi urabona umuceri wari kuri bibiri n'amajana atanu ikiro mm, mm. Eh, tumaze kuronka imbuto ubu twamaze gukengeza ubu n'amahera make cyane nka bibiri eh, bibiri n'abiri n'ijana gutyo mm. urumva webye naho urumva ko bica biba original urakoze cyane gateka kuri ayo makuru dushyikirije ego namwe murakoze kabisa munda mukirije ngenda ku mana mhm. uti mugabo waramuhebye uti none wamuhaye urakoze cyane ni handi isanganiro tugeze ku isaha zibigenga ku minota icyenda twakira undi munyanya ku murongo alo alo nahandi ku isanganiro tuganira nande alufonse kubw'imana ego mutuganiza muherereye he mu kanya arakabarondera ariko arakarondera arakabashikiriye arakabaronsa ego mbere uko tuba tuvugananira kuri mikoro n'iridiya gahimbara wahitse aha ni ku isanganiro wamaze kubyumva eee eh, tuganira nande none nirigiye agahimbare kuri mikoro eee eh, niyo nkuru rusange mhm, sima wamuherereye mu kayogoro mm, amakuru yo mu kayogoro ni ayahe ego maze maze uwo mpeshamakuru mhm. mbega abameshamakuru bakunda abenegihugu mm, cyane rwose mhm. eh, ndakubajije abamenyesha makuru bakunda abanyagihugu bato bato <laughs> kubera iki cyo kibazo none gasimewe eh ni niyo nkuru mukayogora none wowe aho uherereye hari abamenyesha makuru barakugira nabi barakunda abanyagihugu cyane gose bato bato oya nibangiriye nabi gusomba gituma ndabivuze ko mm simbo ndabikuye ko mhm no ku mutumba wa kigomagoma mhm haragize ibibazo mu minsi mhm ibibazo ibi Eh, ibibazo byashyitse habaye ibisuma byibye ngaha ku mutumba wa kigomago iby'ibyiki amabateri amabasikeri reka mhm. ntajyamo amashiri nyine bakoresha muri salo do kwafire mm. hanyuma rero aba bagizi ba nabi bamaze gufatwa mhm. baca barenguka mu butungane mm. baca bafunga iminsi ibiri umunsi ugira gatatu baciye bitangira ku muhira mhm. none rero kugeza ubu bene kwibwa ibyo bintu mm. abageri ubutungane baca batuma fatire yo ku munsi wa mbere murenguke mm-hmm. none bamaze kurenguka rero ikintu bababwiye bababwiye ati rero kugira ngo tubahereze ibintu mwibwe mm. maze mutange ibihumbi mirongo irindwi mm-hmm. mbega ibyo ni abantu bangahe ni abantu bashobora kuri batatu mm-hmm. nibo bibwe mm. mbega ibyo bihumbi mirongo irindwi byotangwa biciye ku ki baribwe mm. n'abagizi ba nabi babyibye bagaca batako bakabarekura mm. ubwo butungane bwabaye bukora gute mm, none wowe ukora iwabagira amenyeshamakuru wumva hari abamenyeshamakuru bagize uruhara muri ibyo bintu ganutse e, erega igituma nabajya abamenyeshamakuru ni uko kubera ikibazo nari nakivuze ku wa mbere wahera mm-hmm. iyo mutwitaho mwe guca muza iyo nkuru hari igihe biba bivanye n'ibiri ku rutonde ariko namwe urumva nicyo gituma iki kiganiro kihari kugira ngo mushikirize ibyo bamenyesha baba batamenye njyewe niba byo mu mwanya urwo rutonde bari karakoresha uwo muntu mm. umumenyesha ashobora gukora uno munsi nanjye yasigara ariko ariko nawe wamaze kuba umumenyesha wabishyikirije urumva ko kandi n'abajeje ubutungane bagerageje gutunganiza abo bantu igisigaye abajeje intwaro none mwari wabwiye ibyo ko birashika abo bantu ko basabwa amafaranga erega ubwo butungane mm. ntitubemera neza ko burakora kandi butaratanga ibyo bintu ariko twizere ko abajeje intwaro ngaho namwe bariko barakurikirana iyo dosiye bayibona nawe wabaye umenyesha amakuru wabishikirije noneho mvu umuntu azwiho byiza kandi atarasumba mirongo irindwi ibyo bintu bitazobonekana mm, ariko eh, twizere niba hari icyo kibazo mm, byamaze kumenyekana kumbure ngaho abajeje intwaro n’abacu baca bafata izindi ngingo ndacane cyane na mwebwe mutubere ijisho abanyagihugu bato bato tuzumva twacinyiza urakoze cyane kandi nawe waterereye mu gushikiriza kumbura amakuru tutamenye ngaho mu kayogoro simo turagukengurukiye bayi mhm, isaha ibiri zirenga ku minota cumi n'itatu hadi isanganiro ni ikiganiro iwanyu havugwa amaki amakuru atandukanye tutashoboye kumenya ah, tubabwiye ko umumenyesha amakuru ntashobora kukwira hose ariko mutubera ijisho mukatubera ugutwi mugenda mugashikiriza amakuru tutashoboye kumenya kuri hadiyo isanganiro gutyo bagejejwe gufata ingingo bakabona kubifatirako munyanya ku murongo alo alo amahoro cyane tuganira nande none twabonye mhm mu akadina ntitwakumvise munywanya bucumi mina mm, bucumi muherereye ah nagomba kira by'ibinyo ye ambe tukora bucumi ntituko tumvikana neza mutubwiye ko muherereye hanyuma abaye mu cy'ibitoki mhm, byifashe gute ni ukuvuga ko ibiyeri mhm. baye ndase bigugwa gute ibinyobwa bya buraludi bigugwa gute ikiyeri bibiri gatanu ibihumbi bitatu mm. ni ukuri kandi babona ingene ibiyeri bora kirakweri kuko nibara mwebwe musaba ko ibiciro bigabanuka yego byo bona hande iyo tutembe tutere nibi bikiyeri ni anu mu ahimabaye ane n'ingorane bucumi kumbere icyumvira yashikirije cyuko ibinyobwa bya Brelodi biko bidimba amasteri ku allo ni bucumi Emmanuel Muhigomago mhm amakuru mutamenye mhm naya yabijanye n'ibisuma byatwitse ngaha kuri centre ngaha Muhigomago mhm hama rero bamaze kuhiba biba inzu zitatu mhm sima wahaje kubitubwira mu Kigomago eh mhm hama rero bamaze gufatwa bafatwa n'itonga mhm hama batwara ku butungane mhm bamaze kubatwara ku butungane ubutungane burabumviriza baca barabarekura mm. bamaze kubarekura none bene kwibwa bagize bagende kwitwara mm-hmm. bamaze kwitwara rero bashyitseyo niho baca bavuga ngo nibatange ngo batange batanga ibihumbi mirongo irindwi mm-hmm. noneho amafaranga babatangisha babasigure ko ari ayiki ntindabizi ntawe ubizi wumva bayatange bakore guhomba iby'iwabo ntibararonke ibyo bibwe mm. ntibaragirane mm. batanga batanga ayandi amafaranga kandi ubabwire batanga amafaranga ninde abantu nyine bajya bacamo nyine nk'aba opegi mm, amafaranga bayatura opegi none wumva bamaze kubaka amafaranga ibyo ntibatabirose bazobironka gute ubutungane wumva ngo buri ko bukora gute Eh. none mwebwe ba nyine kwibwa barituye bajirijwe umwana ngaho ku mutumba kugira ngo babumvirize mutumba kandi ntirega umva baciye bagenda babo bibye bari mu gatabo mm. bamaze kuba mu gatabo bamaze kuba baba mu gatabo mm-hmm. aho rero mu gatabo baciye babatwara bashabatwara mu kayogoro kw'ikomine mm. mm. niho haho rero urumva ibyo byose biriko biraba ibyo bintu bariko baragira sivyo ni baraba ibyo bintu ubutungane bukore basubizwe ibintu byabo mm-hmm. hama barabe adebisima nabyo hama bihanwe kumbura bijejwe nabo bagiye gufata ingingo ko byamaze kumenyekana eh, na cyane cyane barabe nyine bashire nyine aho intayishize nyine abantu babahereza ibintu byabo bibwe hama batahe bakore kwibwa bashikore no guhunga kwa yandi amafaranga ico kiraba urakoze cyane bucumi ko nasime waraje kubishikiriza gucyo nyene kumurengera ngo abajeje gufata ingingo nabo bagiye gukora ikibereye na cyane nibarabe ko babishiremo ingufu kandi verema ibyo bintu nitekarize twakirundi munyanyi ku murongo allo allo allo allo mwiriwe mwiriwe tuganira nande ni ndego ubwayo bwise ku mutumba arashaka muri commune mugina mu zone yose mhm ama makuru mu mutamenye mhm eta bise kibazo cyo iwacu ngaha batwemereye amazi amatiyo turayahamba mugabo twe twarabuze amazi mu bandi bose n'ukuri mwadufasha namwe mukadushyira icyo cyiyumviye hangana gute ntubuze aho hantu ni ahantu mu gacimbiri ka murama umaze ku mutumba wa rushima mm. mwari mwituye ishyirahamwe regidezo ogisite oh, yamaze kuva ku murongo ariko ashikiza ikibazo cy'amazi eh, bafise ku mutumbi wa wundi munyanyi ku murongo alo mwiriwe munyuranye ntitwumvikana neza alo niyo nkuru samweri samweri muherereye mu kigomako yego mhm. ikintu agomba kubabwira mhm. murabe musumba isanganiro neza kugira ngo irebe uturacikagurika mhm. ariko uri kuratwumva neza ah, hari ibintu bitwo birasuma bisumuka eh, nuko abaye muyishyire ku murongo hanyuma tuyumve neza cyangwa nawe niba utatumereje neza ariko mu kigomagoma tumaze kwa kugwa n'abantu babiri bose ko batwumva mu kayogoro oya niho ituba turayumva neza mhm. hanyuma rero ahantu bibye ibintu icyumviro cyashyikirijwe icyumviro cyashyikirijwe samuel twamaze kubyumva samuel ku murongo akiyaba ko isaha zibiri zirenga ko iminota cumi n'icyenda tubandanya twakira abanywanyi oh, umunyagi turabandanya n'ikiganiro abanyavuga makiko hadisanganira uwundi munyanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe eh, neza kristo batazi muheye mu kayogoro mfite mm, muherereye eh, muherereye neza na neza mu kayogoro mu kayogoro kuri santere ku isoko nyine mu kayogoro ego eh, amakozi utamenya mu kayogoro n'ahe gafisto amakuru mutamenye mu kayogoro mhm hariho umushingantahe umwaherutse gukora urubanza mm. uyu muntu n'ukuri twaratangajwe n'amashengeramwamwe usanga mm. yiyitira eh, abizera imana mugabo ugacusunga yiciyemo imigwi mm, habaye eh, uyu muntu ni ukuvuga yabaye uwitwa amazina ntakenewe amazina ntakenewe ntuzi amazina ntakenewe Eh, sawa oke ntacyo mm-hmm. hanyuma rero asohoye umwana umwe asohora umwana w'umukobwa uwundi asohora umwana w'umuhungu mm. ariko mm. ibintu byabaye mm-hmm. umwe rero yari mu ishingiro rya ebyiri uyundi aratumira agira igitumiro mm. akaruriro n'ukuri rushimishije mm-hmm. ndagubaye urubanza rw'amateka kuvuga rero abagiye mu ishingiro rya pantekote bakajya mu ishengero risanzwe rihari rya ebyiri baca bayigize ku wa gatandatu eh, ku wa gatanu mhm. mariyaje ku wa gatandatu mhm. bagiye muri urwo rubanza bavuye muri tantekote mm. baciye baciye none rero baciye bagirana baciye bahagarikwa mu rusengero ngo bazosubira kwakirwa mu ishengero ngo mm. bagapfa none ayo mwumva kubiri bagira badusubize bimwe vyayitira mu moko ubatana amoko akibaho mm. kugira mu mashengero umva ko atarakiba mm, none nta bajeje intwaro bajeje umutekano baharigura babumvikanisha bose barahari baraho barasize byarahaye batakumiriwe mm. batirishwe nk'uko ishengero eh, ku murengera ngo baje kugufasha mhm. ikibabaje rero ni uko batoza kugufasha ari ukugufobesha ubwawe wabuze mm. none abo bantu mutogushanya urubanza bakadoza kugufobesha wabuze mm. ujya ishengero ahubwo nanjye nasaba nk'abajejwe intwaro mm-hmm. kugira ngo nk'ayo mashengero nye afatirwe ingingo ruhasha mm. kuko ni abantu bariko baraducamo cya kubiri mm-hmm. bicyumvikana ko umuntu yaza kugufasha urubanza rw'umuntu wabutse mm. mu gihe waba uri kurakora urubanza rw'umunezero ataca ariko aragufasha kumbere ibyo ni ibyo gutura abajejwe intwaro haba guhera ku nzego zo hasi maze gushika ku nzego zo hejuru kandi biri no mu nyigisho baheruka kuronka cyane cyane abandongozi mu mashengero kubijanye no gukura eh. imijyano mu bakiso babo fisto uh, kayogoro turamushimiye twese gusaza birenga ku minota mirongo ibiri nine tubandanya twakira munyuranye ku murongo alo alo alo nimero ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu n'amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu hamwe na mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu munyuranye ku murongo alo Allô Allô mm, Munywanyi ku Oui Amahoro Tuganira nande Emmanuel muri commune Mpanda intara ya Bubanza Mhm amakuru tutamenye Bubanza Emmanuel Sa Amakuru tutamenye gahe na yahe Basha kweri no ku Mpanda emwe nacecane mwiza ko yamuze Mhm basha byaba yakabiba abahinga kwe ibiciro by'iki nk'isuka yahora ku bihumbi indwi ubu uyigeze ku bihumbi icumi isuka isuka mhm. ipire ryo mu iradiyo amapira abiri ubu ni igihumbi mm. intuze ya ifumbiri mhm. kogwa na fumi yakagunira ubu ubu yorona ko atanga ku bihumbi mirongo ibiri n'umunani mm. eh, ubu ubu yakageze ku bihumbi mirongo itandatu na bitanu mhm. ubu rero basha ubu uya ikintu dufumbeza imiceri urabona ko twari ko turatera mhm. basha nukuri wese biragoye kugira ngo dufumbere kwera mhm. niyo musaba ko ifumbire yuboneka icyo nubasaba kwera ni uko nk'ifumbire yoba iva hanze ni uko boyereka kwera ikinjira hanyuma umwimbu ukaba mwinshi ibeye nayo igapfunguka yego urakoze cyane emanuweli yego mugira umunsi mwiza ku isaha dubigenga ku minota mirongo ibiri n'itandatu tubandanya n'ikiganiro aho banyavuga make alo mbonye yogise agarutse ku mutumba wa rushima mhm. nari nafite ikiganiro eh, ikibazo cy'amazi ikibazo cy'amazi mhm. ni ukuvuga twebwe ahantu turi turi mu gace imbere ka murama mhm. urebye ahantu amazi ari mu gacimbikanya amabuye nta kilometero gihari mm. ariko twebwe barahanda amatiyo ugeza n'ubu twararorereye amazi haciye igihe kingana gute mumaze gushyiraho amatiyo amatiyo agomba ahwanye umwaka ahwanye mm. ari mu kuzimu none mwari mwamazi mwari mwayemerewe nande rero nibaza yari komine yari yaje kuragira ko n'akarobine baragakora mm. ega ariko twararindiriye kandi tunywa amazi mabi cyane none mwaragiye kubaza inyishu bababwira ngo iki ariko badabona uburenganzira biratugora kubera ariko n'uburenganzira bwanyu baraje mugashinga gashinga amatwi mukagura ibikoresho byo gukwega ayo mazi hagaca ikiringo kingana umwaka mutarayaronka urumva ko ari ikiringo kinini kandi muvuga ko munywa amazi mabi munywa amazi mabi kweri munywa amazi ya hehe tunywa amazi tuyora mu binogo ahantu ari ibinogo nyine tuyatuyora amazi mu mm. gishanga mm. yego vurema ndabona mbere n'indwara zizahava zituyashe ariko mu manama mu manama y'amakorwa y'umutekano mm, icyo kibazo murikagishikiriza abajeje intwaro kugira bakibashikanire imbere aje turakivuga denyoza ko na segiteri y'amayaramye nayo maraporo yego kumbere na karyo keza gusubira kwishyuza no kwibutsa kugira ngo ushobore no kuronka amazi ngira ababiteje nk'ubu bariko barabyumva ngira ngo barumva ko dufite umubabaro mwinshi cyane urakoze cyane wogise ku ntererano yawe murakoze namwe kuba mwatwakiriye turakira amahoro cyane niyo muri sese mwarukanye mhm. hari umuntu bita piyane yatumiye matiyazo ajya mu nyabihanga uvuze ngo mwitwa nde niyo nkuru mu kayokwe niyo nkuru mu kayokwe sisiteme mhm. imwaro umuntu yazimiye bita vijine ajya mm. mu kayogwe yazimiye igitega yazimiye yazimiye igitega imatyazo e e, mhm. bagerageze abamufata bamugiriye nabi bamushikane kuri komine nyabihanga ni umuntu yazimiye gute none ga celestin yarasanzwe agwaye neza ntameze neza ntameze neza mu mutwe Eh, none mwandikije igitangazo murariha abajejwe mu butumba kugira ngo bashobore kubimenyesha eh, mm. murakoze cyane ni isaha dubizenga ku minota mirongo ibiri n'icyenda tubandanya n'ikiganiro umunyanyi ku murongo alo mwiriwe tuganira nande alo the beats. Sakalala barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira akaranga ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusubya ni ukwikaba ingingo y'ababo bayiwundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kayise kabo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi hamukunda uburundi menya neza uburundi kurisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nkabo si inkabo kuri mwezi gisabo ubu hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo. imitima byose imangana uburundi bukazica nshaka no ku burundi ngo nyibukira kubyo nakoze ngasiga umugani yaba wabaye uzi ko haheze igihe nakoresha ikaratasi y'imwe yanjye ya ekonete reka ndayisubize muri telefone maze iminsi mbona abayikoresha batidoga ku biciro hamwe n'ibyo baronswa n'uwo muhora wawu ntubona rero umuhora nyawe byari bikwiye n'ukuri ko nsubira kuyikoresha habaye iki mpejeje gushyira amayinite y'amajana atanu mu ikarita simu yanjye ya ekoneri aho none aciye ndonka bonisi y'ayandi mafaranga amajana atanu ntumbari burya wakabaye ufite ikaratasi mu yawe ikorete kuva ajyana emwe burya niyo natanguranye gusa nta niyo nari nkikoresha sawa mm. ubu ndatahuye impamvu uronkeje bonisi ingana n'ibiki ijana ku ijana ku ikarata mm. y'amayinite ushizemo ni kubera nigaruka iwanyu mm. ku bisanzwe abanywanyi bagarutse ku muhora wa ekonete bashika baronswa bonisi y'ibiki ijana ku ijana ku makarata atatu ya mbere bashizemo aho rero simvuze ubundi burusho bwinshi buba bubarindiriye sa ekonete ndagarutse ubutakikubwirira si ibyo gusambuke abo banywanyi nyine mhm. abadashobora gukoresha n'imiburibure amafaranga agera ku gihumbi mu kiringo cy'ukwezi nyuma yo kugaruka ku muhoho baba bafite amahirwe yo gutsindira amakinga mhm. ibitenge reka eh? n'ibindi byinshi bitandukanye garuka iwanyu eh. ubuzima bumere neza uti nukuri garuka iwanyu garuka ku muhoro ukwitayeho wa ekonete ni akanyu kadasanzwe ku banywanyi bagarutse ku muhoro wa ekonete ko kuronka bonisi y'ibice ijana ku ijana ku makarata atatu ya mbere y'amayinite bashize muri telefone tutibagiye n'utuganuke twinshi dutandukanye ku bazoba bashoboye gukoresha amayinite agera ku gihumbi mu kiringo oh Ça fait longtemps que je n'utilise plus ma carte SIM Econet. Faut que je la reconnecte afin de jour de ses services rapides et moins coûteux. Waouh, ça valait vraiment la peine de la réutiliser. Il y a quoi Je viens de recharger ma carte SIM de 500 francs. Ah, hein? Et je reçois un bonus de 500. Ah bon Tu en as depuis quand En tout cas, ça fait longtemps. Tout simplement, je ne l'utilisais plus. Oh, maintenant je comprends pourquoi tu as eu un bonus de 100%. Quoi donc Du moins, mhm. les clients qui avaient passé une certaine période sans utiliser leur carte SIM connaît. Je vois. Ont droit à un bonus de 100% sur les trois premières recharges effectuées. Oh, Et connaître, je te reviens vraiment à un point nommé. Ce n'est pas encore fini, mon cher. Vas-y, raconte. Pour ces mêmes clients, mhm ceux qui parviendront à consommer un minimum de 1000 francs au cours du mois suivant la reconnexion de leur carte SIM seront éligibles à gagner divers prix. Ah, hein. Les vélos, les pagnes mm-hmm. et plein d'autres qui font leur paquet de reconnecter ta SIM Galukiwanyu. Kiwanyu? Wanyu, Garuka wa Econet, c'est une occasion en or pour les clients qui se reconnectent sur le réseau Econet de recevoir 100% bonus sur les trois premières recharges et d'être éligibles à gagner différents prix s'ils parviennent à consommer un minimum de 1000 francs dans un délai de mois. ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusubya saa zirenga ku minota mirongo itatu n'ine nyuma y’ibihanisho mu buryo bwa pibirisiti turabandanya ikiganiro ari iwanyu habwa maki kwa disanganiro aho twakira abanyonyi batandukanye batubwira amakuru tutashoboye kumenya undi munyonyi ku murongo adowu alo mwiriwe cyane tuganira n'amahoro rwose tuganira n'andi muganira na nshimirimana tetefi mm-hmm. iburata iburata igitega iburata nshimirimana tetefi mm-hmm. ni amakuru utamenye gahe iburata n'ahega joseph amakuru mutamenye nayo ibintu by'ibiki twebwe ngaha ntiworaba ibiki ku masabuni ibiciro ibiciro byaduze ku masabuni mm-hmm. agakeri mhm. isukari byifashe gute bigugwa gute n'amabanga si ikiro cy'umuceri tugura ibihumbi bibiri n'amajana abiri mhm. umuntu agize nk'akabanza nta kuntu nta n'umuntu icyo yikora ntateka agaceri kabisa undi muntu muto muto no kurakara amabanga mm, isukari nayo isukari nayo yoyo ngira ngo ugiye kuyibaza abo bantu bikarabaza umugi w'ibuye mm, aho ibonetseho igugwa gute aho ibonetse igugwa gute ibihumbi bine n'atanu bitanu mhm. none wumve nkayo wumva akayi ntitukinwa akayi agaceri ntimukiraba n'amabanga asibye kuyaga musabiki none ga joseph musabiki ngaho ati mwebwe mwifuza ko byomera gute musabiki iki ababijeje bajidushikiranganje mhm bifuza kwinzu bikiro byogamanuka eriko umuntu muto muto wewe ngaha ntiborawe mm. yari nkibibara umaze kuba udafite agasabune ngo ukarabe wiyo kugira isuku bica ah, bigorana ko mbona corona yamayiri igabanuka mm. mu isi ho naho wagwarangiriye niyo baca bapima mhm. none ubu turafise agahengu n'abahandi ku bintu by'umwanda byobyo biba biturengere mhm. yego murakoze joseph ati ibiciro biraduze cyane isabune umuceri isukari ababijejwe ati boraba ko ibiciro byogabanuka kuko umuntu ahanini agizwe n'isuku kuko umuntu adafite agasabune ngo akarabe arashobora no kurwara indwara ziturutse ku isuku rike ekumbure ubushyirangange bw'igihugu burashobora kugira icyo bukoze turibandanya n'ikiganiro y'abanyavugamakiko ya disanganiro tugeze ku isaha zibiri zirenga ku minota mirongo itatu n'indwi undi munyaka umurongo alo alo mwiriwe mwiriwe tuganira nande nakabura feliciyano ku mushyirwa batazira batema hmm, muherereye hega celeste mu mhm. amakuru eh? tutamenye igomagoma ni ayahe amakuru mutamenye hmm. abakurambere nibo bavuze ati ngo nta mugabo avuga ari umwe aba arisema mhm. ni ukuvuga iki amakuru ajyanye n'ibi by'ibisuma <laughs> ibyo bisuma bagumye babivuga celestin yego babivuze na twebwe twaheruka kuyibwa ku rusengero rwa ngirikana mu kigomagoma mm, babibye ibiki batwibye amasafuriya abiri mm-hmm. na kadeki k'imayike mm. na madisi angana nka cyenda mm-hmm. kadumu karimo n'iritiyo y'amavuta mm, n'abasuma barashoboye gufatwa byagenze gute ntibashoboye gufatwa ariko abo bamwe baravuga nibo twikeka ko bafashwe mm, ku bwawe bite rero ku bwanjye mm. ndababazwa n'abo batware bagize kubitura ko bagaca bashobora kubacira amafaranga mm-hmm. bashobora guhonga ko ku ibyo baribwe mm, bagaca barenza kuri andi mafaranga yego igice kinezera nacyo mm-hmm. ni uko umukuru w'igihugu yavuze ati turime kugira mm. ngo umufuka uronke cyo mhm. mugabo mu gihe umufuka urose cyo abasuma batashoboye kuwushyikira batware nabo bagaca bagomba kuwushyikira ukuduhohotera tugereka ku byo tuba twibwe mm. ubutungane ntahiryaho ubutungane bwashyize abasuma bafashwe bahanwe hama ibyibwe nabyo bisubiza bene byo yego eh, ibyo byotunezera mu gihe bariko barabisubizwa atagisabwe urakoze cyane celeste yego isaha zibizenga ku minota mirongo itatu n'icenda ubundi munywanyi amahoro rwose tuganira nande mhm. sindakumva neza ntituganira na byizigiro mu ishombo mm. amakuru tutamenye mu ishombo n'ahega byizigiye ni ukuri amakuru ngewe n'ubundi ngaruka kuri cya kintu namwe niyo navuga kuva na kera mhm. uvuga ngewe ikibazo cy'ise n'ikibazo kiri barabara rya mu mwaro riva mhm. ngaha haye kuri rya gitega iya rne mm. ni ukuri ndiko ndasaba nk'imbukira zoba zibona ko iri barabara ryoshobora kuba ryokogwa mhm. bagerageze vurema nk'imbukira vurema batuba batera akamo nyakubahwa umukuru wacu w'igihugu hmm. gifashe gute gushika ubuga ibarabara by'ukuri rimeze nabi cyane riranyerera kuraba mhm. nk'iyo umuntu ashoboye kuva ngaha kwa muganga atwawe n'umumotari dufate nk'iyo barembye ariko agenda kwa muganga ku bitaro bikuru hmm. ashikayo vurema ameze nabi mhm. benshi no kubonera hari igihe usanga ariko baracikana ku mbuga kubera moto zigenda zirabadudagura mhm. kubera binayo mhm. hari urugendo rungana gute noneho kugira ngo bashikire ku mugwa mukuru w'intara hari urugendo dufate gutwara hafi isaha yego nkaca ngaruka ku kibazo eh, cy'ikiraro cy'umusenyi gihuza kiganda na murambi nkavuga nti ni ukuri nabyo nyine natera akamu musitanteri nyakubahwa musitanteri wacu avugane na musitanteri w'ikiganda barabe twebwe nk'abenegihugu by'ukuri tuzoshaka dukore twitanze duseha amagaraviya n'amabuye mhm. ariko nabo barabe ukuntu bashobora kuba bakora bakazana imifuko mhm. y'isima kugira ngo aho hantu dushobore kuhakora kuko byatubangukira mu gihe turi ko tugira tarasiporo yo kujya ikiganda mm, akamu kawe kumviriwe by'izigiro ni ukuri mumfashe mumfashe nkamenyesha amakuru muzaba amamubwira ibihe byiza urakoze cyane turagushimiye by'igigiro ngaho imwaro ku makuru uje gushikira isaha zitatu zirabura iminota cumi n'icyenda ikiganiro uri kuvuga ko turi ko turashika ku musozo wacu tubandanya hagati aho twakira n'abanywanyi batandukanye haguruka yangane burundi nshinga icumu mu mashinga uyitwara inkuru y'ibihugu byose saha ibiziga ku minota mirongo ine n'itatu umunywanyi ku murongo alo mwiriwe ngo duze akajugira ngo ushobore kumvikana neza ntitubumva umunywanyi ah, ntituko twumvikana neza mwiriwe Eh, ndi bofisi ndi muri komine kinyinya intara ya ruyigi mwiriwe mhm, bofisi ndashaka ndabwire kabisa igiciro cya dudu cy'amasabune kweri mm, gifashe gute nko mu ruyigi asha ni kuvuga ijyaho rigugwa eh, ijana n'itanu mhm. ubigeze ku mafaranga amajana atatu n'itanu mhm. ni ukuri n'ibara uriko uraraba cyane rero eh, rero twasaba kugira ngo asha imbere kweri barangene ibintu byogenda hama kugira ngo ibintu cyo bigende neza nk'ubu murabona ko korona yarenze mm. usanga ari hatari mm-hmm. asha ni ukuri mm. murabe kweri muduserukiye ko ngaha kino kiza ndabona kirashoboye kuduhitana ibiciro bagumye bashikiriza bonfise nawe muri gati isabuni irazimbye kandi ariho umuntu yagerageza kugaragaza mm-hmm. asha ikiro c'imyumbati caduze n'amajana umunani n'itanu cahora kurangara ahora ku majana atandatu gutyo mm-hmm. urumva rero usize nk'umuryango usanga ari hatazi mm. eh. urakoze cyane bonfisi muri rigi mugire ibihe byiza aha ni ngaho inyeye konge mhm. undi munyanya ku murongo alo mwiriwe tuganira nande ibutezi akazina ninde alo wi tuganira nande munyuranye ndi tuko twumvikana kumbere shura kuba ari ibihe by'ibirere n'umunya ku murongo alo alo eh, amahoro amahoro cyane tuganira nande eh, eh disinasi nyabitsinda mu ntara ya ruyigi mhm ego eh, nyabitsinda hamwe kiri bivagoma tubasukuge mhm kiki kibazo cyo ibintu bya mhm. dushiro mhm uhereye ku masabuni mhm uhereye ku mapine mhm uhereye nyine ku bindi nyine dufate nyine abantu badandaza mm. ariko ku bijyanye n'uko igiciro murabyabyutse mm-hmm. biva ko yahera amahera y'iwacu tuyafise ugiye nko kufata kugira kuyasumisha ikiringo mm. bisa umva usanga umenga nta gaciro afise mm-hmm. ariko twosaba yuko turema barabe igiciro nyakubahwa perezida wacu kugira ngo igiciro cy'aya mahera arabe ukuntu byogenda kuko mhm. uri kureba nk'ipine uri kuyigura mirongo itatu mbere yahora bigurwa mirongo ibiri ikata mm. iduga ibihumbi icumi alo alo mhm, <laughs> mhm. disimasi ntashoboye guheza icyumviro cyo ariko yari yamaze gushyikiriza ko ibiciro mu ntara ya ruyigi naho nyine biri hejuru cyane bagasaba ko byugabanuka umunyari kuvuga alo alo alo alo umunyari nawe ntishoboye kuganira neza kumbura ibirere bishobora kuba bitifashe neza alo alo muntu w'imana mwiriwe cyane ebana ni sawa n'impori ni odifagisi nyabiraba odifagisi nyabiraba mm, mm. ni amahoro ebana natwe ko inyabiraba ibiciro kubera ibiri hejuru bwaradutse cyane rwose ntiworaba nk'ipireri igeze ku gihumbi n'amajana atanu gahora arabifuza iradiyo mm-hmm. emwe mu minsi isa ndabona amaradiyo ntibadusubira kuza barayumvita cyangwa ngo bacane amaturosi oh nyorara kubera ibiciro ebana nukuri ibiciro byabaye ndatse nukuri ababiciro byose bararaba ibintu bikata birasimbuka bigasubira ku rugero nk'uko byama mm, ijwi ryawe ryamaze gushika kuri iyo difax ebana komera nshuti yanjye murakoze cyane namwe mugira ibihe byiza turabandanya n'ikiganiro undi munyari ku murongo alo mwiriwe tuganira nande mutashimana ko umuseno komine gitanga mhm. icyo ngomba kuvuga mubaze murabe mubwire nyine icyubahiro umukuru w'igihugu mm. azomere nk'uregarega buke azaraba umubyeyi ari muri komine gitanga mm, aho ni he muri komine gitanga mu ntara ya rutana ingene mm. yitwara mu guca umengo ibiro yabigize nk'itongo ry'iwiwe ubwo ngaho niho buri kuraba urengera akarimbi ga uko nabibonye n'ibintu yakoze binini yakumengo wari waramwituye kugira ngo wari ufise urubanza yego mhm, hano bigenda gute atahakunyakira ndabona ko asizemo akandi kantu kuko umengo hari akantu nomugirira mhm. eh? ariko ngaho umenga none ntiyagutunganirije ibyo warondera ntiwabironse ntabyo narose mugabo hanini umukuru w'igihugu yose mbaka hatoya hajya bari mu isasa ry'urubanza mhm. akamera nk'uregarega harya bari imisazi akaraba ngene bariko baragira akabona kamwe avuga ati baragiye biturire nawe yoca ibona ko byo bije bihantaye ariko none ntuzi uko utanga igiturire ahantu waco kimwe n'uwakiriye none wewe uvuga ko atanga ibiturire gute kandi atacu wamuhaye urumva hari aho uca ubibona umengo wobigira mu kuvuga cyo wobipimisha ijisho none eh uriyumvira ati ndarigize ndavye navyo nkwirikirana mm Nkeshimana mu rutana wajeje ubutungane kumbure icyo gisata bariko barikwirekiranira hafi abafise imanza bose ni isaha zirenga ku minota mirongo ine n'icyenda turabandanya mu kanya ah, mu kiringo cy'iminota cumi turasodera kino kiganiro kugira ngo bagenzi bacu babateguriye urukino uh, ngene ruko bashikiriza urukino ngene ruko ruragenda bace bashikana muri studio kugira ngo babashikirize wowe wabonye uruzogi rwatawe na sokuruza ndabizi warabonye gushengera kwa mutagasenya mwiza aho wigeze uhindura izina yo wagumye uri burundi uwakugendereye ntiyigeze kuguza inyama y'ikindi wakuye rumarizi wabo kuko yashaka kugufata mpiri uzibuza akakwitirirwa ingabo z'umwami ziramwandikira kuko uburundi butazi kuvomerwa agahinda kari mu minota itanu gusa turasobyera ikiganiro kugira ngo bagenzi banje bitegura bashikirize urukino mu kanya wacu bashika kugira ngo babe bari kadanura bashikiriza urukino ruhuza gihugu cha kamerune hamwe n'amazinga ya komora dazi ko muri benshi kunda urukino unyonyi ku murongo allo allo mwiriwe tuganira nande hemeji mu ruyigi mhm. ibiciro by'iki Mhm, baba atagugwa gute mhm. mm, mwebwe musaba iki urakoze cyane femeji isaha zitatu urabura iminota icyenda umunyagikuntu galo we haro mwiriwe cyane haro cyane tuganira nandi niyo nkuru samwera gahuse ku murongo wo ku mutumba wa kigoma aho mm, wibagiye iki yego jewe cyo nibagiye mm-hmm. nyakubahwa umukuru w'igihugu arakunda kuvuga ati nta mukuru abura mukuru we mm-hmm. jewe cyo nagomba gusaba ujya mu cyamanza ariko acira urubanza abantu bibwe ngo kugira ngo amuhereze ibyo abahereze ibyo bibwe mm. ngo ntibamanze batanga ibihumbi mirongo irindwi mm-hmm. nagomba gusaba rero ko abategetsi bamukurira mm. bagenda bamubwira iyo ngingo yafashe ko atariyo nta muntu yoza guhonga amahera ku bintu yibye n'ibyo kunda mm. wumva iyo batunganijwe mu bintu bimeze gutya urakoze cyane samuwe yego kandi namwe bwamenyesha amakuru mhm. nimwishingiye kuguma ngaho i bujumbura turimo dukurikirana muze muratoza inkuru hirya no hino turajya mu ntara zitandukanye samuwe kumbire namwe mu minsi iza tuduhashika ngaho ikigomagoma nimuhashike kubera aha twasinzikaye ibisuma byaradusinzikaje buri mwaka buri mwaka haguma baza baratwiba neza cyane ariko namwe mva ko mwamaze kudufasha mugatanga amakuru avugwa ngaho kigomagoma na cyane cyane ayo yerekeye ubusuma abajijwe intwaro oh, n'ahabo kurikanura ubundi munyanya ku murongo alo mwiriwe mwiriwe cyane ubuto itoma nabitsinda mm-hmm. ego ni ukuri nyine ibiciro ni ukuvuga ntawe dondagura ni kuvuga icyo ari cyo cyose cyaraduze we twagomba dusabe n'icyubahiro n'abamufasha gutwara igihugu kabisa baturabe none ibyo bintu bivaye ko n'imyaka yose twabayeho tutari bwabo n'ibintu nk'ibi kabisa biteye ubwoba mu biciye hmm. kugezaho ibintu byose usanga byiguje na kabiri karenga ni ukuvuga ntawe ushobora kubona kugeza noneho n'ipira ry'iradiyo rigwa amajyana icyenda kamubyeyi hmm. usera gukina ugasanga rwigwije na kabiri ruguguje na n'itanu rugwa amajyana atatu mhm. ntidushobora kubona iyo turimo turava n'iyo tujya ni ukuri abantu bato bato ibyo ari byo burema nicyo ari cyo cyose kirabyimbye ntitubona ibyo ari byo mm. kandi igitangaza ni uko imyaka yose yahaciye ibi bintu bibaye muri uno mwaka ntitubyumva burema biraduteye nubwo mm. isi ibihumbi icumi menga nayo kubipa usanga atacyo ufise mu mufuka mm-hmm. kuri kabisa babiturabire turagowe murakoze cyane tomagaho onyine bitsinda mu mwanda nyamubwira ibihe byiza kumbere yamaze kuva ku murongo nawe nyine yashikirije ikibazo cy'ibiciro cyagumye kigaruka kenshi undi mwanya ku murongo alo alo mm. mwiriwe cyane alo tuganira nande Erike Butaji mu Rubigi uh-huh. Ego eh. uh-huh. Amakuru tutamenye gahe mu ibutedi n'ayahiga Erike ibarabara riva ku ikomine rijya muri zone bwagiriza mm-hmm. alo iryo barabara kabisa alo ndakumva ibarabara riva rijya muri zone bwagiriza mm-hmm. barapfuye cyane ni ukuri ni ibinogo alo Allo allo. Mwiriwe cyane tuganira nande? Atafiyana mu kinyinya. Mhm. Ibiciro byaraduze ko uko ivuga yemu. byaraduze byagijijwe na kabiri tiragira mm. mm-hmm. radio n'amahera gihumbi ahandi igihumbi n'amajana abiri. Mhm. Ego kweri. Musabe ga kinyinya? Musaba na bisubire hasi byahora. radio. Mhm urakoze kuri tasia uzosubira bigumye umuntu uzosubira urakoze cyane kuri cyo yontererano ntererano yawe komera komera ni ku isaha zitatu zura ku iminota itanu twakira umunywanyi wa nyuma allo mwiriwe cyane tuganira nande na fokasi fokasi mm. mwiriwe none ga focus ukuri ibintu bimeze neza twiriwe amahoro mm. kandi ntekereza ko ino saha ko bimeze neza yego cyane amakuru utamenye n'ayahe mwakira si amakuru mutamenya ahubwo rero mm. nagomba kumera nk'ukebura uwo mutama wo mu rugi utoye itomo mm. urumva ingorane abarundi twege dukunda kwita ku byo tugaya ibyo dushima ntitubishyire imbere mm. perezida yaravuze uti burya kuba kizimba ni iterambere kumbe ryaguriye mu gihugu ati ikintu urumva mu majyambo make jewe ndimo ndakurikirana amajyambo um, umurongozi aturongoye nyakubahwa perezida yavuze mhm. narayategereye kandi narayakunze cyane none gafokazi ko butoyituma yashikirije ikibazo cy'ibiciro bihari kandi si we wenyine byagarutse abantu benshi baravuga kuri ibi bintu by'ibiciro bijyanye n'isabune n'ibindi n'ibindi amapira ibintu byose kandi si we wenyine yabishikirije ariko mugabo ya ariko mugabo aca yibagira yuko n'igwirirana ry'abantu gituma amasabune azimba n'ibindi bibandanya mm, ariko <laughs> ariko igwirirana ry'abantu si ryo ryatuma amasabune azimba mm, fokasi byose biba kubera iyo ntumbero oh, ntibisa ni ibintu bibiri bitandukanye kumbure mu majyambumviriza mu mm, majyambumviriza yego mhm. abarundi tureke kuza turita ku byo tugaya twongera dushyiraho n'ibyo uba uvuga uti hariho ibyo kugaya habeho n'ibyo gushima n'abashima bamye bacikiriza ko aho baherereye umutekano wifashe neza hariho n'abafise umwungu mwiza kuko turiko turaraba nk'ibintu by'ibiciro ibi by'ibitoro n'ibi wowe aho uherereye byifashe gute none ibiciro mu majambo make wanashaka jewe ndakoresha ibintu by'ibitoro nko kuri izi mashini usanga zisekura mm. ibintu by'umuceri n'umuceri mm. wanashaka si umuceri nkongera nkasya n'ibijumba mm-hmm. ibi biciro biragwira wanashaka bifite kubera iki kubera n'iterambere ribandanya kugura abanyagihugu babandanya kugura mm, ariko umunyagihugu muto muto naryo terambere urumva ko rica rimugora ko ashobora kugura isabuni ashobora kwiyoga ashobora kugura rya pire yumvizi radiyo ashobora kugura n'ikiro cy'umuceri babishyikirije byinshi kumbure ubushyikirangange bugejwe nabo bwuraba icyo kuvuga kugira ngo kumbure imyidogo y'abanyagihugu umunyagihugu ashobora gusoma yorohewe kumbura ashobora gufungura bimworoheye ni ngaha ku zitatu zirabura iminota itatu nyine reka nshimire mwebwe mwese mwere ko mukurikira kino kiganiro abakuye muri benshi sinobadondagura ikiganiro ni nk'iki naho twagitanguriye nk'amango hirya gahimbariye yari kuri mikoro mbwa bw'ibyuma ni alphonse kubw'imana iri juri ishikire z'ingabo zashyete ubuzima mu gukingira imbibe z'ubwatubyaye yego nambutsa yotse ukayobaga havugwa make nta mwanya mfise wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo niziye